Jag ska be att få framföra ett litet stycke om mig själv. Mitt liv kan man väl säga. Det är 28 verser. Och, eh, men nu har jag bantat ner den lite grann så att eh, det är bara fyra kvar nu. Men eh, det är ett sammandrag kan man väl säga av mitt liv fram till idag. Ja, om ni är intresserade av att höra det. Som liten sprang jag naken. Sakna helt komplex Intresset för min kropp börjar vakna vid sex. Jag tittade ner en dag och fick då se en grej. <laughs> Höppa, höppa, höppa, höppa, höppa, höppa. Nej, han höppade ingenting, han bara hängde. Hur gammal var du? Sex. Ja, han kan inte ha varit så här fyra var... dess. Han var så här. Inte en chans. Han var så här. Det vet väl jag, det var jag som gick omkring och bar på honom. Och sen när jag gick omkring och så utan blöjor och släpa backen vart det stora krondiken jag gick. Jag har sett kort på dig när du var den åldern. Du tror inte att det kan vara för att... Eh... Ja, jag hade korta benen sen då. Ni vet den lilla skillnaden på syrran och på mig. För min dingeling, ja min dingeling. Var den är söt när den dinglar omkring. Ja min dingeling, ja min dingeling. Var jag är lycklig för min dingeling Och i skolan var jag aldrig något stort geni Mitt sämsta ämne, det var faktiskt biologi. Min fröken ropade strängt. Vad vet du om din kropp? Då gick jag till katedern och rodna och la upp min dingeling. Ja, min dingeling Vad är det söt när den dinglar omkring Ja, min dingeling Ja, min dingeling Vad jag är lycklig för min dingeling Och tänk, jag minns en gång i lumpen Vi drog ut i fält Ja, det var en stor manöver och vi eh, reste tält. Det fattades en pinne att fästa linan i. Men vet ni vad som räddade vårat kompani? Jo, det var min dingeling, ja min dingeling. Vad den är söt när den dinglar omkring. Ja, min dingeling, ja min dingeling. Var jag är lycklig för min dingeling. Och när allting är slut och det till himlen bär och jag passerar portarna hos Sankte Per. Då får jag säkert vingar som är extra små. Men det skiter jag i bara jag får flyga! Nej, nej, nej, nej, Men det gör ingenting för då sätter jag den på, ja. Min dingeling, ja min dingeling. Vad den är söt när den dinglar omkring. Ja min dingeling, ja min dingeling var jag en lycklig för min dingeling. Tack så mycket. Nu såg jag att det var många som tog anstöt. Men det här är alltså inga äkta grejer, det här är påsydd, den är trapp. Det går bra att få komma fram och känna på näsan om du skulle vilja. Ja, det går bra att komma fram och känna på minno.